Rahman Rahim. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma. Shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu raro kuke aikowa a dukkanin ranakun Asabar da kuma Lahadi. A yau muna Asabar takwas ga watan Rabi'u Sani shekara ta biyar bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Garmaka zuwa Madina. wanda ya zo daidai da takwas ga watan fabrairun shekara ta da hudu. kuma kamar yadda aka saba masu sauraro za ku iya aiko da ku ne a kan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar kuma za ku iya aikowa ta kan adireshin imel na yanar gizo akan fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta kan shafin fatowai rahama da ke dandalin nan nasa da zumunta na facebook kuma suna na ana tsigiris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri kuma muna tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a bangayar nazarin shari'a da kuma addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano akar makalla bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullahi ausini ya ma'aikin Allah kai min wasiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi la taghdab kada ka yi fushi mutumin nan ya sake maimaita wannan tambayar tashi ko wannan bukata tashi ause ne ya rasulallah ya ma'aikin Allah kai mun wasiya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa da shi la taghdab kada kai fushi babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda yake mai kyan hali mutum ne mai hikima mutum ne wanda yake kula da kowane mutum ya ga irin bukatunsa don haka lokacin da zai zo wajen sai nemi wani abu na wasiya ko nasiha annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi masa magana ko nasiha daidai da bukatar da ya ga tafi dacewa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya duba wannan mutum ya kuma ga cewa mutum ne wanda yana da wani abu na fushi don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi masa wasiya ko ya buƙaci annabi ya yi masa wasiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bara ya takaita masa akan lata gaba domin wannan ita ce cutar da take damunsa kuma wannan cuta ita ce za ta haifar masa da abubuwa da dama waɗanda suke marasa kyau babu shakka mutum ya zamo mai danna zuciyarsa alama ce da take nuna cewa wannan mutum jarumi ne domin danna zuciya wani abu ne da ba kowa ne yake iya yin shi ba sai mutanen da Allah ta'ala ya ba su karfi waɗanda suka fi ƙarfin zuciyarsu wato suka fi ƙarfin zuciyarsu aqwiya alal irada sun fi ƙarfin abin da zuciyarsu take so su aikata mu'minai suna da ƙarfin imani don haka ba abu ne mutu mai sauƙi ba ba abu ne mai sauƙi ba idan mutum ya yi fushi ya iya danne zuciyarsa ya iya ainihin danne hushinsa ba abu ne mai sauki ba idan aka bata wa mutum rai ya iya haɗiye fushinsa ba abu ne mai sauki ba mutum idan aka yi masa ba daidai ba ya ƙi tunanin ko ya hana kansa tunanin ɗaukan fansa shi ya sa ubangiji ta'ala da ya kwaɗaitar da muminai akan wato haƙuri da yafiya duk da cewa suna da damar lokacin da aka taba wani abu na haƙƙinsu su nemi haƙƙinsu wannan shari'a ba ta hana ba waje za a sayyatin sayyatun misluha Allah ce wanda ya kyau ya yi ba daidai ba to sakamakonsa shi ne shi ma a yi masa ba daidai ba sai ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda ya yi afuwa kuma ya kyautata to wannan sakamakonsa yana ga Allah ubangiji ta'ala ya kwadaitar da batun danne fushi da haƙuri da yafiya ya kuma faɗi wani gwaggwaban sakamako ya ce sakamakonsa yana ga Allah wato kamar ubangiji ta'ala yana cewa idan an yi maka abin da ba daidai ba kana da damar karama kana da damar karama kwatankwacin yadda aka yi maka amma da za ka yi haƙuri to kamar abin a hannuna ni zan maka sakayya to kaga ina ina ganin wato zai yi wahala a ce mutum yayi aiki da hankalinsa ya nutsu ya ji wannan fada ta Allah ya ji wannan aya ta ubangiji Allah ya ce in ka in za ka rama ka je ka rama amma daidai yadda aka yi maka amma in ka yi haƙuri to ka ba abin a hannuna amma mutum ya zaɓi cewa a shi zai ɗauki abin a hannunsa zai rama da kansa tabbas idan mutum ya yi tunani zai ga cewa gare ya bar abin a hannun ubangiji shi kuma ubangiji ya yi masa alkawarin zai masa sakayya don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa jaranta ita ce mutum ya iya danne zuciyarsa ya iya hana wato fushinsa ya bayyana yayin da aka bata masa rai a cikin mutane wannan ita ce jaranta mai irin wannan ɗabi'a shi ne jarumi shi ne wanda ya isa shi ne namiji imam al-bukhari da muslim su rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab laysa ash-shadidu bis-sur'a ba mai kayar da mutane a fagen kokowa shine mai karfi ba annabi ya ce a'a mai karfi shine wanda yake iya danna zuciyarsa yayin da ya fushi haka nan imam muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabbai ma ta'udduna sur'ata fikum wa kuke daukan shine mai karfi mai kayar da mutane a cikin ku sai suka ce allazi la tasra'uhu ar-rijal suka ce ai shine mutumin da da mazaje ba za su ba sa iya kayar da shi wato shine wanda a fagen kokowa ba a iya kai shi ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakinahu allazi yamliku nafsuhu inda al-ghadab a karfa mai kai shine wanda yake iya mallake zuciyarsa yayin da ya fushi ko yayin da aka bata masa rai larabawa sukan kirawo mutumin da a fagen kokowa babu mai iya masa a fagen kokowa shi yake kayi babu mai iya kayar da shi sukan ce da shi sura'a kuma sukan ɗauki al'amarinsa da girma sukan girmama sha'aninsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da irin wannan kallo da mutane suke yi wa mutumin da yake kayi ba a kayar da shi da yadda suke sa da muhimmanci kuma suke girmama al'amarinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu fahimtar su daga waccan fahimta zuwa wata fahimta wacce tafi dacewa da shari'a ta addinin musulunci tafi dacewa da al insaniya wato ɗabi'u masu kyau da ya kamata ɗan adam ya siffantu da su ya nuna musu jarumi na hakika gwarzo na hakika namijin maza shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa ya danna fushinsa lokacin da ya fushi domin wannan yana iya tirsasa zuciyarsa ne amma wancan kawai wani abu ne wanda yake nunawa na kwanji da karfin jiki da waye wanda kowane ne ya samu training wato aka yi masa wato training mai kyau to zai iya yin wannan abin amma shi abin da ya shafi zuciya wani ba zai iya maka training akan wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu cewa idan mutum yana so ya zama jarumi na hakika to ya kasance mutum ne wanda zai iya taushe hushinsa yayin da aka bata masa rai mutane sun kasu gida-gida wajen hushi akwai wanda yake da wahala kafin a fusata shi in kuma har an fusata shi din to dandanan kuma yakan dawo ya koma daidai yakan dawo ya, nutsu ya kuma yafiya akwai na biyu wanda yake mai saurin fushi amma shi ma dandanan kuma da an lallashe shi shi nan yakan sauko akwai kuma wanda yake da wahala ya yi fushi sannan kuma in ya yi fushi yakan daɗe bai sauko ba akwai kuma wanda yake ne kaso na hudu mai saurin fushi sannan kuma mai wahalar wato lallashi ko a sassauto da shi ya sauka to wannan shi ya fi kowanne zama sharri cikin kashe-kashen mutane wanda ya fi alkhairi shi ne wanda bati'ul ghadab sari ulfai zai jima bai yi fushi ba wato za a dade kafin a ga fushinsa sannan kuma koda yayi fushin nan da nan kuma sai ya sauko to wannan shi yafi zama alkhairi amma wanda nan da nan zai yi fushi sannan kuma zai daɗe kafin a lallashe shi ya sauko to wannan shi yafi kowanne sharri cikin mutanen gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wasu abubuwa waɗanda sukan taimaka wajen mutum ya danne fushinsa akwai hadisi cikin bukhari da muslim hadisin suleiman ibn surat da yake cewa ina zaune wata rana a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga wasu mutane guda biyu suna fada suna ta fadar mummunar magana ga junansu ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta yi jajawur wato jijiyoyin wuyansa duk sun furfuto sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid na san kalmar da a ce wannan mutum zai faɗi wannan kalmar to da wannan fushin da yake tattare da shi da ɓacin ran da yake damuwa fama da shi da ya wato gushe masa da zai ce a a'udhu billahi mina shaifanin rajim zahaba huma ya ce da abin nan da yake ji na ɓacin rai na damuwa da duk ya tafi sai suka ce da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari daga shedan wanda yake la'ananne to amma da yake mutumin ba shi da rabo sai bai saurari annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut wato ku koyar a wajen koyar wannan ku yi kokarin sassautawa ka ku tsananta har ya faɗi haka sau uku sannan sai ya ce idan ɗayanku ya yi fushi to ya yi shuru fa iza gadi ba a hadukun falyaskut hadisan abdullahi dan abbas ne da imamu ahmad da imamu bukhari a cikin al'adabul mufrad suka rawaito shi wato lokacin da mutum ya fusata to abinda zai sa shi fushin ya sauka shine ya daure ya daina magana ya yi shiru to wannan zai sa sutun nashi ya rabu ya sauka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna sannan kuma mutum ya tuna irin ladan da zai samu idan an bata masa rai yayi fushi musamman ma a ce yayi afuwa musamman ya zama yana da ikon da zai yi ramuwa akan abin da aka yi masa ba daidai ba amma ya kau da kai ya ce ya yafe ya manta da abin da aka yi masa babu shakka fadar Allah ta'ala da yake cewa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbul la yuhibbul zalimin magana ce wacce take mai girma Allah ya ce da kai in kai hakuri to ka bar abun a guri na ni kuma zan yi maka sakamako wanda yake babba Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Mu'adh ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kazama ghaizan huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri min huri ma sha min al-huri al annabi yace duk wanda ya hade fushi a yayin da yake da iko ya zartar da abin da hushin nan yake masa shifta da shi to ubangiji ta'ala zai kirawo shi a cikin dandazon halittu na gobe kiyama har ya bashi zabi ya zabi wacce ya ga dama daga cikin hurul ayn babu shakka wannan sakamako karan kansa zai kara wa mutum kaimi wajen ya haɗe fushi yayin da aka ɓata masa rai hakanan imam ahmad ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ma tajarra'a abdun afdala inda allahi min jur'ati ghaizin yaklimuha ibtiza'a wajhillah wato babu wani abin da bawa zai kwankwada wanda yake da falala da daraja da fifiko a gurin Allah kamar mutum ya yi fushi kuma ya haɗe fushinsa don Allah to duk wannan faɗakarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wa kuma tarbiya ce ta yadda mutum zai samu nutsuwa kuma mutum zai zama mai haɗiye fushinsa mai danne zuciyarsa yayin da wani abu ya faru gare shi Allah ta ba mu dace amin sama amin akan kula tambayar mu ta farko a wannan makon ta fito ne daga khadija wadda take cewa malam menene hukuncin mijin da baya sauraron matarsa kuma baya ba ta haƙoƙinta na aure kuma wanda mataki ya kamata ta ɗauka to zamantakewar aure tsakanin miji da mata zamantakewa ce ta alkawari mai ƙarfi da suka ɗauka a junansu kamar yadda allah ta'ala yake cewa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ubangiji yace wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wato matan da kuka aura kamar kun kulla wani karfan alkawari ne tsakaninku da su saboda haka alkawari ne da miji da mata suke dauka na cewa kowane ɗaya daga cikinsu zai ba ɗan uwansa haƙƙinsa kowane ɗaya daga cikinsu ba zai cuci ɗan uwansa ba don haka shari'a ta gitta haƙoƙi tsakanin kowanne ga haƙƙin miji a kan matarsa wanda dole ta kula da waɗannan haƙoƙi da yi masa ɗa'a da yi masa biyayya ta saba wa umarninsa wanda bai saba wa umarnin Allah ba ta kasance ta saurari maganarsa ta faranta masa rai ta kula da gidansa ta kula da ƴaƴansa ta kiyaye amanarsa ta kiyaye masa sirrinsa wannan da haƙoƙi ne wanda suke kan mace wato a dangane da mijinta to shi ma haka kamar yadda take da ko yake da haƙƙi a kanta haka ita ma take da haƙƙi a kansa kamar yadda Allah ya ce wa lahunna mislu allazi alayhin bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja mata su ma suna da haƙƙi akan mazajensu kwatankwacin wanda maza suke da shi akan matayensu don aka wajibi ne a kansa ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya lura da lafiyarta ya lura da tarbiyyarta ya lura da iliminta ya ba ta gurin zama wannan duk haƙƙinta ne ya ba ta haƙƙinta na aure wannan duk haƙƙoƙinta ne a kansa idan ya yi sakaci da ɗaya daga cikin waɗannan haƙƙoƙin to babu shakka Allah ta'ala zai tambaye shi ranar gobe kiyama sai ya ansa tambaya dangane da wannan haƙƙin da ya sakaci a kansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika yarjejeniya da alkawari da kuka dauka domin kowace irin yarjejeniya da mutum yayi da wani to ranar gobe kiyama sai an tsiye shi an tambaye shi game da wannan ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشاه والرجل راء في أهل بيته ومسؤول عن رأيته نمجي ميكيوني أتكين إيالان سكما سي أن تنبيش جمد أبن دعك دنقا مسكيو سوداك واجبيني أكمجي يقول دحيك إما ya kokari ya dadada masa ya dadada mata kamar yanda yake so ta dadada masa kamar yanda baya so ya ga ta yi masa abin da ba daidai ba shi ma ya kokari ya ga ya kyautata mata kamar yanda ya san cewa idan ta ta bata masa ta shiga haƙƙinsa Allah ta'ala zai kama ta da wannan laifin to shi ma ya sani in ya shiga na ta haƙƙin Allah ta'ala zai kama shi da wannan laifin kuma magana cewa wani mataki ya kamata ta dauka yayin da mijinta ya kasance baya ba ta haƙoƙinta babu abin da ya kai haƙuri babu abin da ya kai haƙuri wato matuƙar dai ba cutuwa take cutuwar da za ta sa har abin ya shafi addininta ba idan ya kasance abin zai shafi addininta to anan ne ba a tirsasa mata ko ba za a yarje mata cewa ta yi zaman da zai cutar da addininta ba amma idan wani haƙƙi ne na duniya ko tana ganin abin da yake bata bai kai yadda ya kamata a ce ya bata ba ko sai ta yi haƙuri ta dangana ta mai da al'amarinta ga Allah kuma ta ci gaba da yi masa addu'a Allah ta'ala ya shawo ya jawo ya dawo da zuciyarsa ya kuma gyara shi ka ta ce za ta yi bore za ta ce za ta ɗauwa mummunan mataki saboda in ma ta rabu da shi ba ta san kuma hannun wanda za ta faɗa ba saboda haka ta yi haƙuri ta ci gaba da masa addu'a ta ci gaba ita kuma da tsare mata da tsare masa nasa haƙƙinsa damun wasu sukan ce to su ma idan ba a ba su haƙƙinsu cikakke ba to su ma ba za su bayar ba to wannan ba daidai ba ne don wani ya yi ba daidai ba wannan baya halatta maka kai ma ka yi ba daidai ba kai ka ba shi haƙƙinsa kai kuma sai Allah ya karɓo maka naka haƙƙin daga wajensa amma in ka ci masa in ka iya ci maka haƙƙin kai ma ka cinye masa nasa ko ya cuce ka kai ma ka cuce shi to babu shakka dukkan kun taru kun zama cuta kuma kowannen ku daga kowanne ɗaya daga cikin ku zai nemi sa a gurin dan uwansa to wannan kaga ba shi ake bukata ba to za ka ta yi haƙuri ta yi juriya ta bashi shi sa kuma ta roki Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa da halayensa shi ma ya zama mai ba ta ta to sai tambaya ta gaba da take cewa malam da Allah menene hukuncin rataye kaya a raki da dare wasu na cewa wai shedanu suna sanya kayan a cikin dare sako daga sunusi ukasha wannan ba gaskiya ba ne babu wani nassi da ya ce ka arate kaya babu wani nassi sahihi da ya ce dole in an tuba kaya a naɗe su idan ka tuba kaya kana iya ratewa kana iya kana iya wato ah, naɗewa kowanne kai shari'a ba ta hana ka ba akwai hadisai da aka rawaito waɗanda ba su da kyau hadisai ne na ƙarya hadisai ne yan jabo akwai a cikin al-mu'jam at-tabarani al-awsat al-kabir hadisin Abu Zubair an Jabir cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kun cire kayan ku ku nade su idan ba ku nade ba to shedan zai sa zai shedano za su sa waɗannan kayan wani hadisin ƙarya ne kuma mutumin da ake tuhuma da ruwayar wannan ƙarya ko da wato kago wannan ƙarya shine wani mutum da ake kira Umar ibn Musa al Umar ibn Musa ibn waje wani mutum ne wanda malamai kakab babu wani wanda bai soke shi ba sun sifanta shi da cewa mutum ne makaryaci mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya shi rawato hadisin daga Jabir eh, daga abu Zubair an Jabir haka hadisi ne da bai tabbata ba kuma malamai sun yi bazana sa kamar ibn jauzi a cikin littafinsa al-mawdu'at kamar shaukani a cikin littafinsa al-fawaid al-majmu'a suyuti a cikin zailul ahadith al-mawdu'a dai sauran malamai waɗanda sun yi ishara zuwa ga cewa hadisi ne na kare hadisi ne na kare akwai wata ruwaya ta Aisha ita ma kucin kucin wannan ita ma ruwayar Muhammad ibn Umar al-Waqidi ne wanda shi ma yana daga cikin wanda malamai suka sifanta shi da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda haka hadisan duka babu wanda ya inganta saboda haka abinda kaga dama kai in kaga cewa nade kayan ka shi za su sa kayan naka su yi karko su dade kana morar su kana amfani da su shikenan sai ka nade in kuma ka ga a kai rataye warce tafi maka shikenan sai ka rataye kayan ka kai mai yanci ne anan abinda ga dama ka zaba shi zaka yi amma kada ka yadda cewa akwai wani hadisi da ya tabbata wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a nade tufafi in an cire su in ba haka ba shaydan zai sanya wannan babu babu shi kuma ba gaskiya bane shi tambayar da ke cewa shin malam kudin hayar shago yana daga cikin kudin da za a lissafa da ainihin kudin cinikin wajen fitar da zakka ku daga Mahmud Hotoro to ban gane me yake nufi da kudin hayar shago ba hmm. shagon ba biya yake yi ba yana biyan kudin hayar ne shago da kuma kayan cikin shago idan ya tashi kaga shago ai ba nashi bane so wancan kudi kuma da ya biya ai kaga ya riga ya biya mai kaya amma kudin da yake hannunsa da kayan da suke cikin shagon kudin da yake hannunsa da kayan da suke cikin shagon su zai lissafa ya lissafa ya ga nawa ne sun kai nisabi sun shekara a hannunsa kuma sun kai nisabi cike na sai fitar da kaso ɗaya bisa arba'in wato biyu da dubu biyar cikin ɗari na wannan dukiya shi ne ɗaya bisa arba'in na wannan dukiya amma kuɗin da zai ba ma wani ya riga ya bayar ta wannan ba a lissafi da shi ba a lissafi da shi suna ke cewa malam akwai hadisin da yake wato da ya ce za a azabtar da waɗanda ke amfani da hannu wajen biyan bukatar su ta sha'awa ina kuma so malam ya bani shawara to hadisan da suka zo da suka yi magana akan wannan hadisai ne da duba wanda ya tabbata da hadisai ne masu rauni kamar na kihul yadi mal'unun wanda ya aure hannunsa la'ananne ne illa iyaka dai malamai sun tattauna matsalar cewa menene hukuncin mutumin da zai biya bukatarsa da hannunsa galibi ko mafi yawan malamai sun tafi akan haramcin wannan mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa wannan haramun ne saboda Allah ta'ala yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittaqa wara'a zalika fa ulaika humul adun Allah ya ce wanda suke kiyaye farjinsu illa ala azwajihim sai dai ga matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko ga bayansu wato su fa innahum ghayru malumin to anan ba za a zarge su ba sai Allah ce fa malita zawara a zalika to duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ta wata hanyar da ba wannan ba fa ulaika humul adun to waɗannan su ne masu ketare iraka so suka ce tunda Allah ya ce wara a zalika wara wara al-mazkur wanda suka ƙetare abinda aka ambata abinda aka ambata shine zauja wa mulkul yamin wato mace ko kuyanga lokacin da ake rike kuyango to ba wanda ba wannan ba Allah ya ce fa ulaikum al'adun to wannan suka ce haramun ne malamai daga baya da suka sake tattauna matsalar sun sake yin ishara zuwa ga wata ga wani dalili kuma daban shine kasancewar bincike ya nuna cewa wanda yake yin irin wannan din yakan samu cutuwa yakan samu cutuwa to duk abinda kuma dan adam zai yi cutar da shi musulunci bai yarda masa yi ba haramun ne mutum ya yi abinda idan yayi zai cutu Allah ta'ala yana cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta kuma ba cutarwa kakka cuta kakka jefa kanka cikin cuta kakka kuma cutar da wani azzararu yuzal duk abin da yake cuta kamar yadda ka'ida ce ta malamai da suka yi ittifaki akan ta duk abin da yake cuta to a yi kokarin kawar da shi to tun da har an gano ta hanyar likitanci ta hanyar binciken ilimi na zamani cewa wannan din yana cutar da mutum kaga wannan shi zai kara tabbatar da bangaren haramci din duk da wasu sun tafi akan cewa ba haramun ba ne musamman ma idan yana jin tsoron fadawa cikin zina wasu sun faɗi wannan to amma a tuna fa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda wato mutumin da ba shi da aure kuma yake da matsalancin sha'awa zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-farji wa ahsanu al-hunnu ahsanu lil farji wa aghaddu lil-basar faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija annabi ya fadi magani ga wanda ba zai iya yin aure ba annabi ya ce ya ku taron samari ku yi aure domin wannan shi zai sa mutum ya kame ganinsa kuma ya tsare farjinsa wanda ba zai iya ba annabi ya ce famallam ya stoppe wanda ba shi da abin da zai yi aure fa alaihi bisawmi to ya azumi na haka ashe wajibi akan mutum shine ya fara gwada abdibbun shi shine wannan magani da annabi ya bayar shine mutum ya azumi fa innahu fa innahu lahu wija annabi ya ce wannan zai yanke masa zafin sha'awar da take tattare da shi to amma mutum bai gwada wannan ba kuma ya karkata zuwa ga wancan babu shakka wannan ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to amma abinda malamai suka ittifaki da shi cewa laifinsa bai kai na zina ba ko da ko abin da bai dace ba to amma ba za a kwatanta wanda yayi wannan da wanda ya zina ba don haka a kawo wasu hadisai waɗanda ba su tabbata ba da suke nuna kamar laifinsa ɗaya da mai zina ko la'ananne ne wannan wannan ba daidai ba ne amma dai kaucewa abin da barinsa wannan shi ne fi da dacewa tuto ne ce malam mene ne hukuncin rantsuwa a cikin wasan kwaikwayo an ce duk wanda ya rantse a kan karya sai ya yi azumi to ya abin yake a bangaren wannan to shi allah ta'ala sunansa abu ne wanda ake girmamawa ba a san a wasa da sunan Allah wala ta taj'alullaha awrzatan li aymanikum kai zama na koyaushe ka rike amfani da sunan Allah kana kana rantsa-rantsa da sunan Allah kana wato maimaita kalmar Allah Allah a bakinka cikin wasanni wannan bai dace ba malamai sun yi magana akan la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa ce yasasshiyar rantsuwa shi ne mutum ya rika cewa wallahi na fada wallahi ban fada ba wallahi na na ganka wallahi ban ganka wato abinda yake tabbatacce da babu ko shakka amma kuma yana masa rantsuwa mutum ne a zaune ce wallahi a zaune nake ko a tsaye ce wallahi a tsaye nake ko a tafiye ce wallahi a tafiye nake ko mutum yana gidansa wani bugo masa waya to ana kana gida ka ce wallahi ina gida Allah ce baya kama ku da irin wannan to amma duk da haka ya kira ta lago ya kira wata yasashiya wato rashin yin ta yafi yafi yin ta wallazin idza marru bil wa idza marru kirama shi lago wani abu ne da ake so a kauce masa ba abu ne da ake so a zama da zama ana yin sa ba to ballantana kuma abin da za a yi cikin wasa cikin wasa wannan abu ne wanda yake ba bai dace ba saboda haka ko da ana so a kwatanta rantsuwar ma to ya kamata a kada a amfani da sunan Allah ayi ya ce kawai ka ce na rantsi shikenan na rantsi kada ka kawo ka sa sunan Allah ko manya-manyan a cikin abin da kasancewa ba wasanni ne kawai abu shakka wannan yana da haɗari kware da gaske to sai sakon adam kala kargo yake cewa da Allah mala ina so a yi min karin bayani akan sujjada tilawa shin sai da alwala mutum zai yi ta kuma mutum zai iya kallon ko ina ko ko lalle sai ya kalle alƙibla wannan fatawa ce ta wasu daga cikin malamai cewa mutum ba zai sujudu tilawa ba sai yana da alwala kuma sai ya kalle alƙibla domin sun ce sujudu tilawa kamar sallah take sallah ba a yin ta sai da alwala kuma ba a yin ta sai an kalli alƙibla a yayin da wasu daga cikin kuma malamai har ma cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar da ire-irensu sun saba ma wannan cewa wato ana iya yin sujudu tilawa ko da ba alwala kuma ana iya yin sujudu tilawa ko da ba a kalli alƙibla ba saboda sujudu tilawa ba sallah ba ce don haka ba za a sharɗanta mata abin da aka sharɗanta wa sallah ba sallah ita aka sharɗanta wa alwala ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum amma gundarin sujjada ita kadai wannan ba a kiranta sallah sun zai yi sujjada kawai ba za a ce ya yi sallah ba sallah tana fara da kabbara harama ta kare da sallama sabanin sujudu tilawa ita sujjada ce kawai mutum yake yi a sannan hadisi ya ba cikin sayar bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka ya karanta suratun najmi har ya kai karshen ta abin nan karshen ta sujjada ce sujjada ake a karshen suratun najmi to da ya karanta akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba a gurin sun kewaye suna sauraron karatunsa to da ya kai karshen suratun najmi duk duk suka fadi suka yi sujjada musulmi almuslimuna wal na jami'a da musulmai da wanda ba musulmi duk suka fadi suka yi sujjada sai malamai suka ce to kaga anan musulmi da suke kewaye da shi duka sun yi sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai bai tuntube su yaji cewa dukkanin su ne suke da alwala ba wanda yake nuna cewa ba sharadin ta sai an yi alwala ba dan zai yi wahala a ce dukkanin su ba masallaci suka zo ba a ce sun dauro alwala su kafin su zo to amma da aka yi sujjada din duk sun yi sujjada annabi kuma bai yi wa wani inkari ba ko bai ce ya yi bincike ya gano waɗanda suke da alwala da wanda ba su da alwala ba sannan kuma mutumin da yake karatu zai zama kewaye ake da shi wasu ta damansa wasu ta hagunsa wasu a gabansa wasu ta kila ma wasu a bayan sai na tsakiya ko kuma aka ce duk sun yi sujjada kaga nan babu batun cewa sun dukkaninsu sun kalli alƙibla don haka babu sharɗanta ganin fuskanta alƙibla babu sharɗanta alwala to da amma da a ce lokacin da mutum zai yi karatu din yayi alwala din to babu shakka wannan shi yafi kamala wato mutum ya zama cikin kammalallen tsarki lokacin da yake karanta Qur'ani ya fi lada sama da a ce wato baya da alwala din amma alwala din bata zama sharaɗi ba bata kuma zama wajibi ba don haka mutumin da ya zo karatu yake karatun ƙur'ani ko ya saurari karatun ƙur'ani aka zo wurin sujada to zai iya yin sujada sawa'un da alwala a jikinsa ko ba alwala a jikinsa sawa'un yana kallon alƙibla ko ba yana ko yana kallon inda ba alƙibla ba to shi wannan ta ce malam lalaki ta tana gaba da ni kuma ba tare da wani dalili ba na mafita domin ni dai ba na son yin gaba ga shi kuma mijinmu bai ɗauki wani mataki a kai ba to magana da daman gaba bai dace tsakanin musulmi da musulmi ba tsakanin musulmi da musulmi abinda aka sani shine soyayya ka so dan uwanka musulmi ballantana wanda kuke tare da shi ballantana wanda wani abu ya hada ku irin aure ka bai kamata a ce mace ta yi gaba da kishiyarta ba saboda kawai tana kishiyarta la'am za a iya samun abin da ake cewa kishi wannan wani abu ne na ɗabi'a da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi ba za a ce mace kar ta zama tana da kishi ba amma kuma kada kishin ya zama gaba ta yadda za ta so wani abu ya samu ‘yar uwarta na cuta ko in ya same ta za ta yi mata dariya ko za ta ji daɗi ko ma za ta yi sa'ayi ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta cutar da ita babu shakka in ta yi haka to wannan ta fita daga tsarin kishi wanda aka yadda mace ta yi a yayin da take tare da kishiyoyinta mata an sallallahu alaihi sun yi kishi amma ba mu ji cewa kishinsu ya kai su da tunanin yadda ɗaya daga cikinsu za ta jiga ta 'yar uwarta ba ko ta yi mata wani abu da zai cutar da ita suna dai nuna kowace ta kan nuna ita tana so ta zama ita ce ta fi zama mafi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da 'yar uwarta wannan yana da kyau wannan zai taimaka wa rayuwar ta su ta daɗi tare da mijinta yayin da zaga cewa tana son shi kuma tana so ta zama ita ce ta fi kowa samun kulawarsa to amma wannan ba shi zai bata dama ba sai abinda zai cutar da uwarta don haka koda a ce yadda kika faɗa ita yar ta abokiyar zaman ta ki tana nuna miki wani abin da bai dace ba to ke ki nuna mata abin da ya dace idan ta muna na miki ke ki kyautata mata idan ta bata miki ke ki dadada mata idan ta miki rowa ke ki yi mata kyauta idan ta yi miki rana ke ki mata inuwa wani da bahaushe yake faɗa in kin yi haka to za ki shiga karkashin faɗar Allah wala tasawul hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin azim Allah ta'ala yake cewa wala tasawul hasanatu wala sayyi'a mummunan aiki da kyakkyawan aiki da mummuna ba za su taba zama daidai ba kyakkyawar ɗabi'a da mummunar ɗabi'a ba su taɓa zama daidai ba a gurin Allah babu shakka kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan aiki shi zai soyuwa ko kuma shi ne ma yake abin soyuwa a gurin Allah Allah ce idfa lati hi asan kai kai ka bayar da abin da ya fi kyau wato koda za a muna na maka kai in ka tashi ba wai kai mai kyau ba in kana iya yin abin da yafi kowanne kyau to na ɗabi'a na hali to kai wannan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai kaga wanda a tsakaninka da shi ba ga miciji ya dawo ya zama abokinka masoyinka na kud da kud shine waliyyun hamim abokinka masoyinka kuma na kud da kud wannan ita ce tarbiyar da Allah ta'ala ya ba wa mu'mini ya ce wa ma yulqa illa zina sabaru amma ba kowa ne ya zama yake da irin wani ɗabi'a ba sai masu haƙuri ma yi laƙa ila zuwa hazin azin ba kowa ake ba shi irin wani ɗabi'a ba sai wanda yake da babban rabo to ki fatan ki kasance cikin masu babban rabo cikin masu haƙuri da allah ta'ala ya ambata da zamana kin kwatanta yi wa kishi yake abu mai kyau in ta ganki ta ɗauki kai ki in kin ganta ki mata sallama in ta yi ra'in kin rashin lafiya ta ki gaishe ki in ta ita rashin lafiya ki gaishe ta ki sa a yi wajen ki taimaka mata ki ainihin a tallafa mata idan ta hana kike ki bata idan ta ki ziyarta kike ki ziyarce ta idan ta daure miki fuska kike mata burmishi to zaki ga canji koda ta bangaren ta ne domin Allah ta'ala yake cewa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wannan shine abin da ya kamata ki haka kake ce zaki rama ko ce tunda dai ita ba zaman lafiya take so ba ko tana gaba da ni nima bara in gaba da ita a'a ita in ta yi gaba da kike kakki wannan yake zama mumina ta kwarai ki tuna cewa ita rayuwa takaitacciya ce yau ana tare gobe kuma za a iya rabuwa ko ba komai ba mutuwa tana nan tsakankanin mu za ta raba mu saboda wannan shine abin da ya dace kuma shi mijinku ya kamata ya kasance mai kokarin ah, hada kan matansa yayin da yake ganin wata tana ba daidai ba ta yi nuna mata nusar da ita wannan zai taimaka kuma wannan yana daya daga cikin haƙoƙin haƙoƙinsu da ya suke kan shi wato kada kawai ya zara ido kowace ta yi abin da ta ga dama ko ta cutar da wata ba tare da ya ɗauki wani mataki ba haka annabi sallallahu alaihi ya kasance a tsakankanin matansa ba Allah ya samu dace sai sakon da ke cewa akar makalla ina so a yi min ƙarin bayani akan hadisin abu musul ash'ari da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadu bil qur'ani fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi zuwa karshe mustafa abubakar karaye hadisi ne sahihi yana cikin sai muslim ta'ahadu al qur'ani fa innahu fa wallazi nafsi bi yadihi eh, fa wallazi nafsi bi yadihi innahu ashaddu tafallutan min al ibli min uqliha wato ku kula ku kula da haddar ku ta al qur'ani na rantsi da wanda raina ke hannunsa alkur'ani ya fi saurin kubucewa sama da yadda raƙumi yake kubucewa daga dabibayinsa <clears throat> wato wani hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kwadaitar da da musulmi wanda ya karanta kur'ani ya haddace wani abu daga cikinsa ya yi kokarin bibiyarsa da bitarsa da karanta shi akai-akai da yin kiyamun lele da shi in yasa in yana da iko domin wannan zai taimaka masa wajen ya zama alkur'anin yana tare da shi ko da yaushe idan ya yi sakaci to zai neme shi ya rasa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laqad yassana alqur'ana da fa hal muddakir mun sauƙaƙe karatun al'kur'ani mun sauƙaƙe karanta al'kur'ani ko haddace al'kur'ani domin wa'azi ko wa'azantuwa wannan ya nuna mana cewa karanta al'kur'ani a haddace shi abu ne wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe babu littafin da yake da saukin a haddace shi kamar alkur'ani shi yasa za ka ga kowa yana iya haddace shi yaro karami ya haddace shi dan shekara bakwai dan shekara goma shekara sha biyu tsoho dan shekara tamanin ya haddace shi to wani yana daga cikin taisirin da ubangiji ta alaye na alkur'ani na a haddace shi babu wani littafin da yake da irin wannan saukin a haddace sai alkur'ani ba don kuma don ya zama ujiza da mai fahimtar abin da yake karanta da wanda ba ma ya fahimta duk suna haddace shi za ka ga mutum yana karanta alkur'ani da wato da tajwidinsa yana ba kowane harafi haƙƙinsa amma in ka tsaye shi ka ce ya fassara maka aya ɗaya daga ciki ba zai iya ba amma kuma gashi yana karantawa kamar yadda laraba wanda aka saukar alkur'anin karan farko suke karantawa wato cikin tajwidi daɗin miliya da ba wa kowane harafi haƙƙinsa da fitar da kowane harafi daga makaricinsa to amma kuma ba zai iya fassara maka ba to in ba alkur'ani ba yana da wahala a samu wani littafi wanda za a ce gashi nan ana karanta shi ba a fahimtar abin da ake karanta amma kuma an haddace shi an haddace kowane harafi daga ciki da wani zai canza gurin fa ya sa wa fa ya sa wa fallazi na amonu ya sa wallazi na to za ga an ci yaransa an ce a gurin ba fa ba ce wa ne to babu wanda yake da wannan sauki sai alkur'ani to haka nan kuma yake da saurin ku ucewa yadda in ka karanta za ka haddace da sauri ko cikin sauki to haka nan in ka bashi haka kuma zai kubuce cikin sauki ne a shaddu ta tafallutan saurin kubucewa idan aka daure raƙumi ko raƙuma da wani maɗauri ko wanda bai bayi wanda ba mai karfi ba da ta motsa zai iya zarewa ko ya tsinki to haka shi ma alkur'ani yake ko fiye da haka ma wajen ya kubuce daga zuciya ko da kwalwar wanda zai haddace shi ba tare da yana bitarsa ba don haka dai hadisin yana kira ne zuwa ga mahaddata alkur'ani ko waɗanda suka haddace wani bangare na alkur'ani su kasance masu bibiyarsa masu bitarsa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bitar alkur'ani duk da cewa Allah ta'ala yana ya gaya masa cewa idan an karantar da shi alkur'ani to ya tsaya ya saurara la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kuma inna alaina bayana duk da Allah ta'ala ya masa wani alkawarin cewa in ana karanta masa alkur'ani ya tsaya ya saurara kawai da an gama ubangiji ta'ala zai tattara masa alkur'anin gaba daya ya sa masa a zuciyarsa amma duk da haka ya kasance mai bita ne yana bita shi yasa duk shekara a ramadan jibril ya kan sauko su yi bita alkur'ani a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya zo suka yi bita alkur'ani har sau biyu to kaga idan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bitar alkur'ani to ina ga wani wanda shi ba a ba a yi masa alkawarin da aka yi wa annabi na sanu kuri uka falatansa illa masha Allah ba kaga shi ya fi kamata ce ya kula da da abin da ya karanta na alkur'ani shine ma'anar abin da wannan hadisi na abu musul ashari yake faɗa to sai sakon da ya fito daga hannun mubarak ali tudun wadar ɗan kadi yake malam mutum ne mahaifinsa ya aike shi har ya bashi kuɗin da zai hau abin hawa amma sai ya tafi da ƙafarsa ya zuba kuɗin aljihunsa to shin wannan kuɗin sun halatta a wajensa inda har ya je ya biya bukatar mahaifin nasa shi nan ba wani abu sai dai idan mahaifin nasa yana buƙatar ya gaggawa kuma ya ƙi hawan abin hawa ya tafi a ƙasa ya ɓata wa mahaifin nasa lokaci tare da cewa mahaifinsa ya bashi wannan kuɗi don ya gaggawa to nan kaga ya saba wa manufar mahaifin nasa ta ba shi abin kuɗin hawa amma in sako ne wanda jinkirin aje a kawo shi ba zai cutar ba ya ga cewa shi zai iya taka sayyada ya je har ya ya samu abinda zai samu wannan babu komai a ciki ya ya dawo ya hau motar ba ya tafi a ƙasa kudin sun zama nashi ta sai abdullahi muhammad wanda ke cewa malam wai shin tsakanin yin sallama da kuma amsa sallama wanne ne wajibi wanne ne sunna abinda malamai da yawa suke faɗa da dama daga cikin malamai da ce akwai wanda suka saba yan kaɗan kamar ahnaf mun saba cewa yin sallama wajibi ne a yin sallama mustahabbi ne mustahabbi ne mai ƙarfi ita kuma ansawar wajibi ce saboda Allah ta'ala ya ce wa idza huyitum bi fa fahayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka yi muku gaisuwa to kuma yarda wato mafi kyan abin da aka yi muku na gaisuwa ko kuma yadda daidai wacce aka yi muku anan allah ta'ala sai ya ba da umarni da cewa ku gaisuwa da mafi kyan abin da aka yi muku ko kuma yadda ita sauraka ya kasance mafi kankantar wajibin da mutum zai yayin da ya ji sallama ne ya mayar da kutankucin yadda aka yi masa idan an ce da shi assalamu alaikum idan abinda zai yi abinda aka fi so ne cewa wa alaikum assalamu rahmatullah idan kuma ba zai kai ga abinda wato ba zai abinda yake ahsana minha ba mafi kyan abinda aka yi masa sai ya ce assalamu alaikum shi ma kucin yadda aka gaya masa shi ne auren duha wasu kaɗan daga cikin malamai suna ganin cewa ita kanta yin sallama ɗin ka yi wa mutum sallama wajibi ne in ka gan shi haƙƙi ne na shi a kanka kai masa sallama kamar da ya tabbata a cikin hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda biyar ne na farko shine an yusallima alaihi idza laqiyahu ko sallima alaihi masa sallama idan ka gamu da shi ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yin sallama cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi to duk abin da aka ce haƙƙi ne na wani akan ka to ya nuna wajibi ne kai haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi yace ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma za ku yi imani ba har sai kun so juna yace to bana ga ya muku abinda idan kun yi shi zai nuna kun so juna ba shine ku yada sallama tsakaninku ce ku yada sallama a tsakaninku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul islam khair وأي الأعمال خير وأنا مسلم شيني في سيتي تطعم الطعام آه، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وتقوم الليل والناس نيام آه، وتقوم الليل والناس نيام يتي أنت بيش ولا مسلم شيني يفي شيني يتي كبايد صدكة sannan ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba alamar arafta wa mallam tarif da wanda ka sani da wanda baka sani ba to da irin waɗannan hadisai duka waɗanda suke nuna cewa sadaka ɗin nan ta afuwan sallama ɗin nan a karan kanta haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi in ya gan shi ya ce da shi assalamu alaikum sannan shi wanda zai aka yi wa sallama wannan wajibi ne ƙaulan wahidan cewa in an masa sallama ya zama tilas a kansa ya ansa idan mutane ne da yawa aka yi musu sallama in ɗaya ansa ya ɗauke wa sauran amma da duka kowa zai ansa to da ya fi amma da a ce ɗaya zai ansa zai ɗauke wa sauran idan kuma dukkan su ba wanda ya ansa to dukkan su sun yi laifi wato zai zama fardu kifaya ne ansawar a lokacin idan ɗaya yi ya dauke wa sauran in sun yi su duka to wannan afzalu shi ya fi idan duka sun ki to dukkan su sun yi laifi haka nan ma mutane da yawa waɗanda za su zo su iske jama'a gungun jama'a idan ɗaya daga cikin su yayi sallama to ta dauke wa sauran idan su duka kowa ya yi sallama to wannan shi ya fi idan aka ce sallamar da su yi wajibi ce kuma ya zama ba su yi ba to duka sun yi laifi wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da wannan maudu'i to ce sakon umar umar wanda ke cewa shin menene hukuncin habaici a musulunci to duk da za ka yi ka bata ɗan uwanka ka cutar da shi ba da kyau Allah ta'ala ya hana mumini ya cutar da ɗan uwansa ya cutar da dan uwansa mumini ya haramta wannan ya cutar da shi ta hanyar zinde ta hanyar kyafice ta hanyar nuni da ɗan yatsa ta hanyar magana ta hanyar jifansa da lakabi ta hanyar giba ta hanyar annamimanci dukka waɗannan abubuwa ne da musulunci ya hana ɗan’uwan musulmi ya wa ɗan musulmi يا أيها الذين أموا لا يصر قوم من قوم أسا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسا أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب سلسم الفسوق بعد الإيمان waɗanda dukkansu waɗannan abubuwa ne da Allah ta'ala ya hani ga ga ga ya hana mumini ya yi wa ɗan'uwansa mumini saboda haka ba daidai bane mutun mutum ya yi wa ɗan'uwansa habeci ko ya masa bakan magana ko ya masa zunɗe ko ya yi da shi duk wanda ya yi wa ɗan'uwansa wannan ɗan'uwan nasa ya cutu da wannan babu shakka ya shiga haƙƙinsa kuma Allah ta'ala zai iya cajin shi da wannan sai ya nemi ɗan'uwan nasa ya fi masa wannan shi ne zai fitar da shi daga wurin Allah mana tambayar matsayin sunan zabba'u ba da wata ma'ana ta sai dai suna ne wanda larabawa sukan yi amfani da shi musamman a lokacin jahiliya ba za ka ce haramun ba ne sa shi ko mutum ya sa waɗansa ko yasa wannan sunan ya yi laifi ba za ka ce ya yi laifi ba duk da cewa an fi so dai a samu suna wanda yake mai asali sunan wata baiwar Allah wacce a tarihi ta zama abin misali ta dimta wa musulunci ɗauko sunan wata sahabiya daga cikin sahabban manzan Allah ko sunan wata mata daga cikin matan manzan Allah ko sunan 'ya'yan manzan Allah ko sunan matan sahabbai ko sunan wasu mata waliyai malamai waɗanda suka hidimta musulunci wannan babu shakka shi aka fi so domin shi suna wanda bahaushe yake shalin zami ne kakan sa wa ɗanka suna da fatan cewa ya kwaikwayi wato mai irin wannan sunan ya taso da irin halayyarsa to kaga ashe in haka ne ya kamata ya an zaɓi suna mai asali mai daraja mai kyau wanda za a iya cewa ga mai sunan ga abin da ta yi wa musulunci ko ga mai sunan ga abin da ya wa musulunci amma da a ce za a samu wani ya sa irin wannan sunan wanda ba za ka ce yana dauki da wata mummunar ma'ana ba domin suna yana dauki da mummunar ma'ana wannan haramun ne musulmi ya sa wa ɗansa ko ‘yarsa amma in ba ya da wata mummunar ma'ana to babu laifi don mutum ya sa ba a cewa anan yayi haramun duk da ana iya cewa da shi ba haka ya kamata a ce yayi ba to masha Allah Allah ya samu dace kuma mana Allah ya saka da alkhairi masu rauru duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan rana ta asabar kuma dai za ku iya ƙara tsawar wannan shiri a ranar talata da misalin karfe biyu na rana haka zalika za ku iya aiko da sakonnin ku dai a kan lambobin da aka saba wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kuwa kan fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta kan shafin fatoyin rahama da ke dandalin nan na sada zamanta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na fm da kuma shirin malami a dr sheikh muhammad sani umar rizal lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko sai wanda ya kira min sautin akan na'ura bashir idris ungogo anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما